عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da daukaka da aminci su tabbata ga kimakamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد خدروا فارتاع كل لساني يبقى ما سورة رمى وانا شري ما كنت ya كنت مهمة جانا أكم ما akan منظر الله sallallahu alaihi wasallama sannan mako kuma da ya biyo baya kun ji mun yi magana akan 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za mu dora akan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da su kuma nasu matsayi Imam al-Bukhari yace man sahiban nabiyya aw ra'ahu minal muslimin dukkan wanda ya abota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ganshi daga cikin musulmi wannan shine ake kira sahabi to an yi ta'arifi da yawa akan tantance ma'anar sahabbai a istilahi Amma mafi kyawun ta'arifi wanda aka yi dangane ga tantance sahabbai shine wanda ibn hajar ya hakaito ko ya kawo a cikin littafinsa al-isaba wanda yace mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata 'ala islam wannan shine ta'arifi mafi rinjaye kuma mafi kyawu shine wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi ya kuma mutu akan musulunci wannan shine ta'arifin da Ibn Hajar yayi a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba kuma shine wanda ya furin jaye akan ta'arifin wane ne ko su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to yadda ake gane sahabi ana gane sahabi ta hanyoyi da dama hanya ta farko shine wato labari yazo da yawa da yawa cika duniya cewa wani sahabi ne al-khabar al-mutawatir kamar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sauran shahararrun sahabbai wanda duk duniya ta yi ittifaki waɗannan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma labari shahararre labari ya shahara koda bai zamo mai yawa ba cewa wani sahabi ne wannan ma ana gane sahabi da shi sannan sai shi sahabin ya ce ni sahabi ne idan har hakan zai yiwu ma'ana lokacin ya zo daidai lokacin kuma sannan zai yiwu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai gan da ido ba amma sun haɗu a guri guda to wannan shi ma idan za a iya gaskata shi in ana karɓar labarin mutum akan kansa ko shaidar sa idan adali ne za a iya karban wannan hanya ta hudu wani daga cikin tabi'ai ya nuna wani ya ce wannan sahabi ne to malamai suka ce wannan ma za a iya yadda idan tabi'i din fiqa ne kuma idan da awar da ya zata yi to za a iya gasgata wannan magana tasa cewa wani sahabi ne to sahabbai hawa hawa ne daraja daraja ne wasu sun wuce wasu wasu sun fi wasu kamar yadda zo a cikin tajaribur rawi shafi na 409 da alba'isul hafiz shafi na 208 da fathul mujiz juz'i na uku shafi na 43 da usulul hadith na Dr. Aljaj shafi na 391 cewa sahabbai hawa hawa ne kuma kamar da alhakim ya kasa su wajen hawa goma ko goma sha biyu a cikin littafin sa Ma'rifatu Ulumul Hadith wanda ya kawo su dabaka dabaka haka nan sauran malamai sun yi wannan bayani haka shi dangane ga ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yin zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasu gida-gida akwai wanda sun ga annabi sun kuma yi imani da annabi ko sun haɗu da annabi wannan su ne sahabbai cikakku wanda sun haɗu da annabi wato ba a shaɗanta dole sai gani na ida ba na akwai waɗanda suke makafi ne ko kuma yara ne sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su gan shi ba kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga sun samu daraja uku na farko haɗuwarsu da annabi sallallahu alaihi wasallama na biyu imaninsu da annabi sallallahu alaihi na uku kasancewarsu a zamanin annabi sallallahu alaihi sai kuma hawa na biyu na mutane sune waɗanda sun ga annabi sallallahu alaihi amma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan suka kowa asara don sun samu dama uku suka yi asararta sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi sun ga annabi sallallahu alaihi amma rashin imani da shi sai ya rushe wancan abin suka zama kuma su ne mafi tabewan mutane sai hawa na uku wanda sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kun ga waɗannan wato sun yi zamanin jahiliya sun yi zamanin musulunci sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su taɓa haɗuwa da shi ba kuma sun yi imani da shi waɗannan su ne ake ga suna da manzila na baina ne. sun fi tabi'ai amma ba su kai sahabbai ba su ake kira su mukhadaramun wato suna da daraja ta tsakiya kenan wanda sun yi zamanin jahiliya sun yi zamanin musulunci sun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi sun yi imani da shi amma ba su haɗu da shi ba bai haɗu da su ba sai kuma hawa na gaba waɗanda sun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah to wannan haɗuwarsu a wannan karni da imanin su kuma amma ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan su ake kiran su tabi'ai sai kuma waɗanda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su haɗu da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan sune sauran mu'minai da musulmi na duniya wanda duk gashi nan ana ta addini amma zamani bai haɗa mu ba to wannan kuma amma mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan duk muna cikin tabi'i tabi'in da ake ta lissafawa hawa hawa har a zo na ƙarshe wanda akan su Allah zai tashi alkiyama sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna da daraja suna da kima suna da isa suna da martaba Allah ya bayyanar da kimar su da adalcin su da mutuncin su da darajar su a gurin su a cikin alkur'ani kamar suratul fatih aya ta 29 suratul tauba aya ta 100 suratul anfal aya ta 74 da suratul fatih aya ta 18 akwai hadisai masu yawan gaske da suka tabbatar da daraja da martaba da mutunci da girma da daukaka isa kima ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun sadaukar da kansu da dukiyarsu da lokacinsu sun karocewa garuruwansu da kasashensu don tabbatar da addinin Allah da yaɗa shi da kare shi har suka zama yardaddun Allah Allah ce radiyallahu anhu wa radu an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su wannan daraja ce babba da Allah ya ba wa sahabbai مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان adadin yawan sahabbai malamai tarihi sun yi sabani dangane ga adadin yawan sahabbai mafi yawa dai wasu su ce kaza ne wasu ce kaza ne amma babu wata ruwaya sahihiya da za ta iya tantance yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya duk da yake su ma waɗanda suka ka adadin nasu duka ba sa wuce su ce dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin wasu ce dubu ɗari uku ma'ana ba wanda ya ce sun kai miliyan ɗaya ba kuma wanda ya ce wato ainihin ba su dara haka ba ma'ana dai duk masu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi ga adadin su ba wanda ya ce sun kai alfa alfa wato sun kai miliyan duk sabanin a ƙasa da haka ne da haka wannan babu wani hadisi sahihi da za ka iya yanke hujja da shi saboda sahabban nan sun wato barbazu a garuruwa da birane da ƙauyuka sun tattafi da'awa wasu kuma za su zo su zauna da annabi yan kwanaki su koma garin su su ma sahabbai ne wasu kuma za a haɗu da su akan hanya su ma sahabbai ne da haka ka ce ka samu wani littafi da zai iya iyakance maka wasu an haɗu da su a aikin haji wasu an haɗu da su a jihadi wasu sun zo sun karɓi musulunci sun tafi to duk waɗannan fa sahabbai ne da haka adadin sahabbai to ba wanda ya sani shi Allah subhanahu wataala kamar mu ce dowa fitowar magis juz'i na hudu shafi na 29 wato zai ga bayani game da wannan wanda ya rasu a ƙarshe cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi sahabbai suka kare a duniya shine Abu Tufail Amir bin Wasilat al laythi wanda ya rasu a shekara ta 110 kusan shine na ƙarshe wanda daga shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kare a duniya da yake daga baya an gano kowane gari ƙarshen wanda ya rasu sahabbai a wannan gari an gano wane ne har ma a rubuta shi mutum ya koma usulul hadis na Dr. Muhammad uh, Al-Khatib uh, Al-Jaj ko Al-Jaj Khatib zai ga ya kawo kowane gari ko kowace ƙasa ga sahabin da ya rasu karshe a cikin ƙasar da shekarun da ya rasu amma dai wanda shine na ƙarshe kusan malaman ruwaya da tarihi sun yi ittifaki cewa daga shi sahabbai suka kare a duniya shine Abu Tufail Amir bin Wasila Al-Laisi wanda shine Amir kenan bin Wasila Al-Laisi sunansa amma ne masa laƙabi da ko alkunya da abu tufai shi sai koma cikin usulul hadis na Dr. Ajaj zai ga wannan bayani na karshen wanda ya rasu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musliman ahwa wa la yahwani بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم cikin sahabbai ba darajar su ɗaya a wajen ilimi ba kowanne akwai inda yafi kwarewa wasu a alqur'ani wasu a hadisi wasu a tarihi wasu a jihadi wasu a kyauta wato Allah ta'ala ya tarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani fannoni da bangarorin mutane wani shi baka jin sunansa sai an zo jihadi wani baka jin sunansa sai an zo ruwayar qira'a ta Qur'ani wani baka jin sunansa sai an zo wajen kyauta da bada kuɗi wani baka jin sunansa sai an zo jarumta wani baka jin sunansa sai kowa dai da irin baiwa da ni'ima da Allah ya masa to a cikin sahabban nan akwai guda bakwai waɗanda su kuma bangaren hadisi su suka fufuce don hadisin su da ruwayar su tafi yawa na ɗaya shine Abu Huraira an yi sabani mai yawa akan sunansa wanda a cikin al-Isaba ya kawo sunaye da yawa da ganganu da yawa akan ya ne asalin sunansa ba alkunyarsa ta Abu Huraira ba amma wanda ya fi shahara Abdurrahman ko Abdullahi haka an yi sabani da yawa akan sunan mahaifinsa amma an farin jayar da Sakhar da ko suke cewa Abdullahi bin Sakhar ko Abdurrahman bin Sakhar wanda shi muka fi shahara a bakinmu an haife shi shekara ta 19 kafin hijira ya rasu a shekara ta hamsin da ainihin wato tara bayan hijira yana ɗan shekara saba'in da takwas ya ruwaito hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu sai abdullahi bin umar an haife shekara ta goma kafin hijira ya rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira yana ɗan shekara tamanin da uku ya ruwaito hadisi dubu biyu da ɗari shida da talatin sai anas bin malik an haife shekara goma kafin hijira ya rasu shekara ta uku, yana ɗan shekara ɗari 103 a wata ruwaya hadisin da ya rawaito shida. fi Aisha radiyallahu anha an haife ta kafin shekara tara bayan kafin hijira ta rasu bayan hijira da shekara hamsin da bakwai tana ai shekara 68 wato 70 ba biyu ta rawaito hadisi goma. sai Abdullahi bin Abbas an haife shekara uku kafin hijira ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira yana dan shekara 71 ya rawaito hadisi 1660 sai Jabir dan Abdullah wanda aka fi shekara 6 kafin hijira ya rasu shekara ta 78 yana dan shekara 80 da hudu ya rawaito hadisi 1540 sai Abu Sa'id al-Khudri wanda aka kai shekara ta 12 kafin hijira ya rasu shekara ta 73 bayan hijira ya rawaito hadisi 1170 yana da shekara 86 ya rasu kuma usulul hadith da Dr. Ajaj da as-sunna qabla tadawin shi ma dai na Dr. Ajaj wanda ya kawo waɗannan bayanai masu yawa a ciki to gaba ɗaya waɗannan sahabbai bakwai sun rawaito hadisi dubu goma sha shida da ɗari takwas da saba'in kun ga abu huraira ya rawaito dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ibn umar ya rawaito dubu biyu da ɗari shida da talatin bambancin da ke tsakaninsu dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu tsakanin abu huraira da wato ainihin abdullahi bin umar hadisin da ke tsakanin su 2744 wanda yana da 2374 wanda yana da 2630 haka bambancin da ke tsakanin su Abu Huraira hadisan sa sun fana Abdullah bin Umar yawa da 2744 sai Anas ya rawaito 2286 tsakanin sa shi kuma da Ibn Umar 300 kenan da 44 wato Abdullah bin Umar ya fa Anas da yawan hadisi Dari uku da ainihin arba'in da hudu don shi wani yana da dubu biyu da dari bakwai da arba'in da hudu wani yana da dubu biyu da dari biyu da tamanin da shida bambancin da ke tsakanin su ɗari uku kenan da arba'in da hudu sai Aisha wacce ta rawaito hadisi dubu biyu da dari biyu da goma ita kuma tsakaninta da Anas hadisi saba'in ne da shida don shi ya rawaito dubu biyu da dari biyu da tamanin da shida ita ta rawaito dubu biyu da ɗari biyu da goma da haka tsakaninsu shine saba'in da shida sai ibn abbas wanda ya rawaito dubu ɗaya da ɗari shida da sittin shi kuma tsakaninsa da aisha ɗari biyar da hamsin wato aisha ta fi ibn abbas da hadisi eh, ɗari biyar da hamsin da ita ta ruwaito dubu biyu ɗari biyu da goma sha dubu ɗaya da ɗari shida da sittin tsakaninsu ɗari biyar kenan da hamsin sai jabir wanda ya ruwaito da arba'in tsakaninsa shi kuma da Ibn abbas 120 dan shi eh, Ibn abbas yana da dubu ɗaya da da ɗari shida sittin, shi kuma jabir yana da dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in. aka tsakanin su 20 kenan sai kuma jabir ɗin shi kuma tsakaninsa da abu sa'id al-khudri wanda shi abu sa'id ya ruwaito dubu ɗaya ɗaya da ɗari da saba'in, tsakaninsu ya nuna akwai ɗari uku da saba'in kenan da aka jabir ya fi Abu Sa'id al-Khudri yawan hadisi da 370 wannan sune waɗanda hadisin su ya haura dubu kowane sahabi ya rawaito wani mai 800 wani mai 300 wani mai 400 wani mai kaza mai kaza amma abin da yasa waɗannan sahabbai suka fi kowa yawan hadisi saboda ruwaya ne ba wai yawan zama da annabi ne yake saka fi kowa hadisi ba a'a abinda tabi'ai suka rawaito a gurinka da kuma nacinka ba kuma ji hadisin da mutum ya rawaito yana nufin ya ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi ba a'a mafi yawa wato in kana da nacin abu sai ka bi waɗanda suka riga ka ka rawaice a gurin su kamar misali Abu Hurairah da yake yana da nacin karatun hadisi zai iya bin su sayyidina Abubakar wanda sun riga shi musulunci su sayyidina Umar su sayyidina Ali da sauran sahabbai da suka riga shi sai dinga ruwaya a gurin su ta haka sai ya tara akwai abin da zaka ji daga annabi kai da shi akwai kuma abin da wani zai ji ya gaya maka kaga wannan ruwaya ce ba ana nufin cewa waka da annabi shine yawan hadisin da aka rawaito a gare ka ba inda haka ake dubawa to aida sayyidina abubakar zai fi kowa yawan hadisi a duniya domin shine yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tun wato mutum na farko a waje da ya fara karba addinin musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya karba a cikin gidansa ya'yansa sun karba matarsa ta karba ali bin abi talib ya karba abin nan wato umma ayman ta karba zaid bin harisa ya karba wato gidansa gaba ɗaya ba wanda ya kan kangare to da ya fito waje mutum na farko a duniya da ya fara karɓar musulunci shine sayyidina abubakar kun ga ashe kenan kuma duk ruwaya ta nuna cewa duk wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da sayyidina abubakar suka je tare suka yi hijira duk wata shige da fice tare suke yi to kun ga da yawan wannan ne za a ce fi kowa yawan hadisi to hadisi shi ruwaya ne sai masu ruwaya sun zo lokacin ka duk wanda suka rasu da wuri zaka ga hadisin sa bai da yawa domin masu bukatar hadisin ba su zo ba su ne tabi'ai da yawa sahabban suna tare kowa ya san magana kowa kowa kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye haka waɗanda suka zo ƙarshe karshe da waɗanda suke matasa ba ji wata magana da yawa ba su suke nacewa akan a koya musu maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ji ko kafin a haife su ko kafin su musulunta to waɗanda suka samu tsawon rai su suka zo lokacin ruwaya lokacin waɗanda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam zamani da shi ba sun zo da yawa suna buƙatar su ji maganganunsa to a lokacin ne masu ruwaya suka yi tawayar waya zaka duk wanda ya samu tsawon rai sai kaga ya samu hadisi da yawa wanda kuma ya rasu dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba lokaci mai tsawo sai ku ga hadisin sa babu yawa kamar Fatima kun ga da ta yi tsawon rai da an samu hadisai mai tarin yawa to amma tsakanin wafatin ta da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama a mafi ingancin ruwaya wata shida ne haka wannan ya sa ba ta da ruwaya mai yawa ta hadisi to wannan shine wato masu wannan daraja da wannan kima sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an kasa su gida biyu akwai al-muhajiruna waɗanda suka yi hijira kenan akwai al-ansar waɗanda suke wato mazauna Madina da kewaye wanda suka kauce Annabi sallallahu alaihi wasallama suka wato fifi kashi akan ƴaƴansu da dukiyarsu da matansu da duk abin da suka mallaka kuma suka yi iyalinsu wajen musulunci ya ɗaukaka zaka sahabbai su suka yi gwaninta su suka yi jarumta ta hanyar su addinin musulunci ya a duniya su ne abokan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ci tare da su yake sha tare da su su ne ɗaliban makarantarsa zaka sahabbai sun yi sa'ar da duk kowa da ya ba a duniya sa'annan tasu guda goma ce abu na daya da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku da suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na hudu da suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar da suka ainihin wato shiga da fice suka wasu sirkan annabi wasu ya aura da gare su sun aura da gare shi wannan shi ma wata daraja ce da suka samu abu ainihin wato na shida da aya ta sauka Allah yake radiyallahu anhu wa radu anhu Allah iya ba musu duk wata kalma ta imani a cikin alkur'ani kansu ta fara sauka na bakwai da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu abu uku abu na ɗaya yake fa afu anhum kai musu afuwa? kun ga Allah ya bi umarnin annabi yayi musu afuwa? sannan nabi yake wasta ga firlahu ka nema musu gafara Allah ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema musu gafara sannan abu na uku yace wa shawirhum fil amri duk wani abin da ya sauka ko abin da za ka yi babu nassi ko nassi bai zo ba to ka shawara da su kun ga Allah ya mayar da su ƴan majalisar dokoki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa duk abin da nassi bai sauka ba to ainihin a shawara da su kuma suka ba da shawara din a karba azartar wannan fada ce ta Allah cikin alkur'ani a cikin wato suratu ali imran wannan shine darajoji na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama abu na wato ainihin takwas wato da suka zama cewa su ne ɗaliban farko idan ka ce annabi jibril ya kawo masa daga Allah sai kuma sahabbai wato sahabbai ba su da isnadi mai tsawo sai da su ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi, ko an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sun karɓi musulunci da dumin wannan daraja ce da ba wanda ya samu sai su sannan ainihin wato abu na tara da suka samu wanda kowa bai samu ba shine kasancewarsu wato ainihin a mafi kusa da annabi sallallahu alaihi sallama. wanda babu wanda ya kusa da annabi sallallahu alaihi sallama kamar su wato a duniya da kuma lahira dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma aman ahabba wani sahabi yace ba hadisin da yake min dadi irin wannan domin na san ba wanda nake so a duniya kamar annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa da haka ina fatan in tashi tare da su abu na goma mafi yawan su annabi sallallahu alaihi ne ya musu sallah da kuma waɗanda ya bari a duniya har ma ya bi wasu daga cikin su sallah wato sun yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah a bayan su mutum biyu ne aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi ya taɓa yin sallah a bayan su na ɗaya Abdurrahman bin Auf kamar da a cikin muwatta sai kuma sayyidina Abubakar wanda shi ma hadisi ne sahihi yana nan a cikin muwatta da Bukhari da Muslim da haka waɗannan da shi ne sahabbai suka fifita suka fi kowa daraja da kima Allah ya yarda da su Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka da matsayi Allah kuma subhanahu wataala ya sa mana son su da kaunar su da kimanta su da daraja su da koyi da su a cikin abubuwa da suka yi na ɗaukaka addinin musulunci abubuwan da suka yi kuma na kuskure Allah ya yafe musu kuma hasana innal hasanati yuzhibuna sayyi'at to nan za mu tsaya wannan mako wanda muka dan tsokano kadan daga cikin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallama wanda mutumin da yake neman ƙarin bayani sai koma manyan littafai waɗanda aka rubuta akan tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su al-istiaf fi ma'rifati ashab na ibn abdul barri wanda ya kawo tarjaman sahabbai 4225 irin su usdul gaba fi ma'rifati sahaba na ibn al-asir wanda ya kawo tarihin sahabbai 7554 sai jaridu asma'i sahaba na wato az-zahabi sai kuma al-isaba fi tamyiz sahaba na shahabuddin ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani wanda aka haife shekara ta 773 ya rasu shekara ta 852 yana dan shekara 79 wanda ya kawo tarihin sahabbai da suna dubu ainihin wato a tara da ɗari hudu da saba'in da bakwai ya kawo masu alkunya dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da takwas ya kawo tarjaman mata sahabbai dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyu gaba ɗaya a cikin wannan littafi wanda ya fi kowanne girma a kan tarihin sahabbai ya kawo sahabbai dubu goma sha biyu da ɗari biyu da casa'in da bakwai wanda wannan littafi an buga shi mujalladi bakwai zuwa takwas har da fihirsa haka muna fata Allah ta'ala ya bamu koyi da sahabbai musliman ahwa wa la yahwani qalbika mutasailan an al-iman nan za mu tsaya a wannan mako a madadin mai ɗaukar mana shiri Sha'ban Ibrahim Sharaɗa ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Amin Ibrahim Daurawa a madadin gidan Radio Freedom kuma shugaban wannan shiri nuraini nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا